Andalusam Andalusam uh, I na kraju da završimo, prenesemo njegovu riječ što je spomenuo, a to je uh, da je mehabet uh, ljubav ljubav i mržnja, ljubav i mržnja u ime Allaha Đelešanuhu. Kako, kako misli, ljubav i mržnja kaže, jete ha bune fi dini, dune fihi kaže eh, ehlu sunna džemaat su da se muslimani međusobno voli radi Allaha u ime vjere i da se međusobno mrzi da je propisano da se međusobno mrzi zbog vjere. وَيَتَّقُونَ جِدَالْ فِي اللَّهِ I da se čuvaju raspravi eh, rasprave husumat, sporova eh, radi Allaha Đelešanu. vojđani bune ehle بِدَ E tu nas zanima vas ova tema. Kaže i E, kaže e, Juđani Bune misli ne boravi sa novotarima i onima koji su na dalaletu. Kaže voju a dune ashabel ehva izražavaju neprijateljstvo prema sljedbenicima strasti, misli se u džahalat i oni koji slijede džahl. Kaže o dune bi visa sam sada u ashabih ladine hum kednuđum. I kada slijede jel ashabe e, Allahu poslanika za koji su poput zvijezda i ovdje naveo ovaj hadis koji je, koji sporan hadis, jedna skupina čaka kaže da je slab, jedna skupina čaka da je jako, sad kaže da je, da izmišljen, da je mevdu. A to je, rekao šeha Albani, da je ovaj hadis uh, a to je hadis e, kaže e, ashabi ken nujum fa kaže fa bi kaže moji ashabi su popis zvijezda za koji god da se uputiš i povodiš Znači ovaj hadis koji se, e, koji se pripisuje e, poslanik Selem, znači jako je slab, a Šeha Albani kaže da je on meudu, da je on izmišljen. E, uglavnom, da, da završimo sržave teme, kaže bugdu ehlil bidej wa terkil muđalisitni. Kaže mržnja prema novotarima i ostavljanje komuniciranja, sjedenja i opođenja sa njima. Kaže, u jubogledune ehlil bidej i mrzi, kaže, znači, govori ovdje o akidi ehle sunna džema. Jubridune ehle bida. Kaže i mrze slijed, uh, novotare, sljedbenike novotara ili vođe novotara. Eledine ahdesu fi dini ma lesemin koji, koji su unijeli u vjeru ono što nije od nje. Vola juhibunehu i ne voli. Vola jeshabunehu, ne druže se sa njima. Vola jesmeune kelamehum, ne slušaju njihov govor. Vola juđali sunehum, ne sjede sa njima. Vola juđadi lunehum fi din, ne raspravljaju se sa njima o vjeri. Vola junadi runehum, E, e, ne postavljaju sa njima jel, one okrugne stolove da sjedi, da priča o vjeri, da, da, e, pravi nekakve rasprave, sporove određenim pitanjima. O jeravne savne adanihim an ebatilihim. I smatraju da treba čuvati uši od slušanja njihovih batila. A ne da odeš sa njima kažeš ti misliš kako misliš i tako da pa oni ubaci u uši ono što oni misle pa ne možeš poslije izbaciti. Eleti ida marret bil adan. Znači, znači bježi od toga da slušaj šta oni pričaju i šta pišu. وقرت e, e, fil kaže da to kaže ako uđe u uši i kaže i e, dođe u srce kaže to našteti čovjeku. Slušanje novotarija i pričanje sa novotarima. Ođerret i leha minove savis od onih vesvesa što imaju stvari koje imaju kod njih. Eh, Hatarat fasede i misli ideja koje imaju pokvareni eh, ma znači što se dešava kod njih, što dolazi od njih eh, fihi enzel ve azza kaže potom pita Allah objavio riječi vojda rejte ladine hudune fi jatine, kada vidiš one koji je hudun E, raspravljaju na batil način o našim ajetima, arid anhum, okreni se od njih. Hata hudu fi hadith sve dok ne promijeni svoj govor. Znači ne sjedi sa njima, ne misli da ti njih možeš vratiti, da ćeš ti njih uputiti, nego oni ako se upute, vrati, dođi, pitaju te o vjeri nešto propisu, onda im odgovori. A da ti ideš sa njima da raspravljaš, da pričaš, pogotovo ako nemaš znanja, čak i da imaš znanja, ako nemaš znanja, znači to može biti musibet za tebe. Onda navodi e, koji su znakovi novotara. Alamatu ahli bidaj. Kaže alamatu e, bidaj, znakovi novotarija, ala ehliha zahretun bade, kaže e, na sljedbenicima novotarija, novotarima, kaže znakovi novotarija su jasni i vidljivi, kaže o adhar ajatin, kaže njihovi znači, e, znak onog obilježja koje imaju na sebi e, od novotarija su vidljivi. O e, alamatim, o šidetim muadatim li hameliti ahbar nebi. I zbog žestokog neprijateljstva onima koji slijede hadise poslanika sallallahu alejhi ve sellem wa ihtiqarihim lehum i omalovažavanje istih wa tasmiyatum jahu i nazivanjem ružnim imenima pa znači kojim imenima oni nazivaju e, one koji slijede sunnet oni koji slijede sunnet slijede hadise Allahu poslanika sallallahu trude se slijede ono što najvredostojnije oni se ismijavaju novotarci ismijavaju sa njima pa i kaže naziva tako se prije nazivali Haševije. Haševije to znači oni koji, eh, koji se bavi eh, onim u čemu nema nikakve fagdije i koristi. Kaže džehele, džahele, ne znaj, samo prenosi od fulana, od fulana, od, od tog, tog, od tog i tog. Ne zna, kaže, dubine, širine i ti. Da, eh, dahirije, kaže, samo uzmaj po vanštini. Ne znaju te, te duboke stvari. Mošebihe, opoređuje Allaha Đelešanu, Mošebihe, znači nas nazivaju tako, da mi upoređujemo Allaha Đelešanu sa, sa njegovim stvorenjima i atiqaden minhum fi ahvari Rasula sallallahu alejhi ve bi'ennehu bimazen anilim. Kaže e, zbog toga što su on uvjereni uh, o hadisima Allahu poslanika sallallahu alejhi e, da, da u stvari u tim hadisima i nema znanje. Jer da ima, da oni smatraju da ima znanje, oni se povodili za tim hadisima. O ilme ma yulqihi shaytan da u stvari znanje ono što im šeitan ubacuje na njihova srca kaže min ne tađe u kuli faside od, i od njihove srca i od ono što njihovi razumi mozgovi što njihovi razumi mozgovi znači na pokvaren način tumači u ovoj savisi su dure muzlima kaže od ono što vesvese im dolazi u njihove prsa u kojima je tama i noć i misli E, hevađi se kulubin, kaže, i misli njihovi srca koje su, e, koje su kaže, prazne od hajra, o atile. Znači, oni je ovdje dobro nakitio protiv njih, govoreći o njima. Ulajke ledine le'anehumullah e samme wa a'ma ebesarehmu. To su oni, kaže, koje Allah šanu proklinje u samme i učinio i gluhim i uh, oslijepio njihove poglede. وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ Fema, e, fema lehu min mukrim, ono koga Allah ponizi, nema ono ko će ga uzdići, učiniti ponosnim, gornjim. Inne, la, uh, inne lahe jefadu ma ješ Allah radi ono što hoće. I onda je naveo određene e, govore učenjaka koji su govorili o ovoj temi o novotarima. Pa kaže, e, prenosi od Ahmed ibn Sinana Katana, kaže, lese fi dunja mubtedijun illa vahuva juberidu ahle hadis. Nema do dunjalku novotara, a koji ne mrzi sljedbenike hadisa. I to se obično dešava. Vi znate tu, e, tu govor, oni koji govori o selefu, protiv selefa i tako dalje. I, oni koji slijede selef, naravno. Fe i ređulu nuzijat halavetu hadithi min kalbi. Kaže, e, e, osoba kada dođe sa novotarijom, kaže, e, uzme se, izbaci se, oduze se, kaže, halavetu, slast hadisa, ljubav prema hadisu, ono što je došlo od poslanika sa iz njegovog srca. Naravno, riječi, nisu riječi poslanika sa nego, nego od uh, Ahmed Katana, od učenjaka. s tim da ovdje ima istine. Kako ovdje ima istine? Ima istine sa strane toga mi danas znamo. Znači možete znati, onaj koji govori negativno o šehu Bimbazu, Bazu, e, šehu Albaniju, šehu e, Ibn Uthejminu, ovi drugim poznatim velikim učenjak da navodi redom, koji govori ružno o njima ružno misli, znajte da su novotari. To vam je odmah znak. Čim počne naljuti se, rasrdi se kad se oni spomenu i ti kažeš pa da nisu oni rekli ovako, a ne, moja samo njega, odmah se naljuti, ona strefi ga isto kod da ga protrese se kad mu spomeniš. To je zaista tako. Kad vidiš tako reaguje, kad spomeniš neko od ovih poznatih šehova koji su na hajru, na dinu, na znanju, i on reaguje svojim tijelom, odmah reaguje, znači, znači, da je novotar žestoki. Znači tu novotar ili će ispoljiti ili neće ispoljiti, to je poznato. I e, znači govori ovdje, navodio je, je riječi e, učenjaka e, koji govori o tome, koji govori o tome, o tome znači o novotarima, o, njihovom putu e, i tako dalje, ima nekoliko naslova, znači ima puno teksta ovdje. I što su nazivali učenjake, e, e, sljedbenike Selefa i učenjake Hadisa, što su nazivali ovim imenima, uglavnom na kraju završava i time ćemo završiti ovaj govor danas.